Вона підсунулась разом із стільцем. Для мене? здивувалася. Звідки ж ви знали, що документацію привезу я? Ірша знову дивився її очі, але довго не відповідав. Знав. Кажуть, серце серцеві вість подає. Вона здригнулася. Серце? Мабуть, ніщо не з'єднує людей дужче, ніж вогонь. Він об'єднував їх ще тоді, коли довкола шумів дикий і таємничий праліс, і в печеру з темних нетрів вночі долітав звіриний рик. Він був єдиною розрадою в довгі зимові вечори, коли хутір заносило снігом по самий дах, і чоловік, жінка та діти тиснулися до нього свого охоронця, домовика, всесильного духа. Як то добре вертатися в дім, де в печі палає вогонь, і як страшно та порожньо на душі, коли піч німує. Вогонь перейшов у нашу кров і шугає в ній споминами про пращурів, їхню боротьбу, їхню любов зігріває і навіває думки про вічне і минуще. Щось подібне думала вона, а його слова були прямим відгуманом на її думки, і це її збентежило найдужче. Я бачив, як ви дивитесь на цей вогонь і грієте біля грубки ноги бачив кожного дня. Не треба, болісно попросила вона. Я знаю, що не треба. Але що маю діяти, коли коли я переповнений словами і думками про вас? Якщо я їх не виповім, вони зламають мене. А вогонь я люблю одмалку. І не тільки люблю. Десь одразу по визволенні від німців ми пасли колгоспні коні. Тоді розвелося гибель вовків. Вони майже кожного тижня загризали лоша або й коня. І не пасти коней теж не можна, годувати їх було нічим, а в селі жодного дорослого чоловіка. І ми палили вогонь цілу ніч, троє пастушків. І було раптом кінь, як заірже, як затупотить. Страшно пристрашно. Ми схоплюємося, кричимо, махаємо головешками, а от вогню одійти боїмося. Дрож пройняв її тіло. Він знову розповідав щось таке, про що вона думала допіру. Я знала, що ви розкажете щось страшне, прошепотіла Ірина. Звідки? здивувався він і відкинув щолам яке русяве пасмо. А звідки ви знали, що я приїду до вас? Тобто, що я привезу проект? Кажу ж, підказало серце. Він підвівся, ступив до столу, але затримався біля вікна. А небо вияснилося, і зірки бродять просто по снігу. Давайте візьмемо лопату і згребемо їх у купу. Ви поет Сергію. Ніколи ним не був. Це ви приїхали. І все перемінилося. Бо ще недавно сидів, нудьгував. Ну, це вона намагалася змінити розмову. А взагалі ви задоволені? Щасливі з того, що будуєте за своїм проєктом? Їй здавалося дуже дивним, що вона опинилася тут.